رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله Mi nismo još završili ovaj prvi dio sire. Inšala, nastavit ćemo ga danas i početi sa predavanjem i dersom o hijđri. Ono što želim spomenuti jeste još Dakle, rekli smo jučer da u tajnoj davi, inače u periodu pozivanja u islam u strane poslanika sada sam u Meki, e, da je to bio period velikih iskušenja. Velikih iskušenja koji su nailazili prvi muslimani od strane mušrika, e, učili su ih, ubijali, proganjali i tako dalje. Iz ovoga želimo da izvučemo neke, neke pouke. Posebno su na, na velike probleme nailazili nezaštićeni ljudi, oslobođeni robovi, oni koji nisu imali, nisu imali nekog jakog plemena da ga zaštiti i tako dalje. E, kao što je bio Bilal, Amar ibn Jasir, Habab, ibn Aret, e, oslobođena robinja Zenira, Umu Abs, također dvije žene, dakle, koje je oslobođen u Bekr. E, sam velika iskušenja, ali iz ovih E, iskušenja, posebno kroz ovu kroz ovaj postupak Ebu Bekra, hoćemo da, da onaj, izvučemo iz toga neke pouke. Koliko je, znate li koliko je Ebu oslobodio ljudi? Koliko je on lično svojim novcem oslobodio, oslobodio ljudi? Odnosno muslimana i muslimanke. Hm? Dobro. Dobro. je tako je. Šest bila je bio cijeli. Kada je Ebu oslobodio ove ljude i ove žene, Rekao mu je njegov otac, rekao mu je njegov otac Ebu Kuhafe, o Ebu Bekre, ja vidim da ti oslobađaš samo slabe i nejake. Zašto ne bi oslobodio nekog snažnog, ko će ti kasnije pomoć u poslu, ko biti, ko će ti biti sluga? Šta je rekao Ebu Bekre? Kaže, o oče, tako mi Allaha, ja ovo ne radim ni zbog čeg drugog, nego radi Allaha Đelešanuhu traži njegovo zadovoljstvo i njegovo lice i ne želi ništa drugo nego s ovim, nego ono što želi Allah Đelešan. To je bio primjer, braćo, savršene društvene integracije članova kompletnog islamskog, islamskog društva koja predstavlja i obilježava stvarnost Islama. Dakle, Islam je uzdigao te robove. Vratio im je ponos, vratio im je, vratio im je ljudskost. A do tada su bili na nivou trgovačke robe. I ne samo to, nego mnoga trgovačka roba je bila vrijednija i skuplja, skuplja od, od, tih, od tih ljudi. Islam je vratio to i postali su, postali su sljedbenici Islama, sljedbenici ideje za koju su kasnije bili gorljive daje, raspravljali su ljudima o tome, borili se, žrtvovali na putu Islama, isto kao i svi ashabi koji su bili iz najpoznatijih, iz najpoznatijih, iz vremena. I dakle, ovaj postupak Ebu Bekra bio je svojevrsno svjedočanstvo veličine ove vjere, veličine, veličine islama. Bivši robovi sada su postali šta? Sinovi islama, sinovi islamske akide i osjetili su da su članovi jedne porodice. Da su članovi jedne porodice i jedne kuće koja prima i bogate i siromašne i one iz najnižih slojeva društva i one iz najviših e, i učene i nepismene i tako, i tako dalje. Dakle, to je ono što su oni osjetili, zato vidimo da čak Allah Đelešanuhu spominje ovaj, ovaj primjer Ebu Bekra. Ebu Bekra je zaslužio da spominje spomine, dakle, gospodar svjetova iznad, iznad sada nebesa, u kojoj suri? Lejl. Gdje Allah Đelešanuhu kaže وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِ مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِيَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَى Kad govori, dakle, prethodno Allah spominje one koji će zaslužiti vatru, nevjernike, a dalje kaže, a od nje će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao i onaj koji bude i metak udjeljivao, ne želeći pohval od ljudi za to, nego želeći tražiti ima Allahovo zadovoljstvo ili lice gospodara, gospodara Svevišnje. Dakle, islamski džemat danas treba ovo da uzme, ovo da uzme u obzir i treba da oživi ovu islamsku stvarnost koju su živjeli ashabi, koju su živjeli prvi, prvi muslimani. Dakle, da život tu stvarnost u kojoj će svaki pojedinac tog džemata se osjećati kao član porodice. Da je član te kuće i ne samo to, nego da joj da prednost da se tako lijepo osjeća tu, da joj da prednost iznad svoje kuće, iznad svoje porodice, iznad onih krvnih, krvnih i rodbinskih veza. Prve generacije su imale ovu, imale ovu osobinu i zato su uspjevali u daru. jer ljudi su hrli tome. Danas, vallahi, narodi i danas ljudi žele to. Žele to da, po, ali nemaju, nema toga. Postoje još uvijek te podjele po nacionalnosti, po klasama, po, po, po rasama i tako dalje. Po raznim osnovama se ljudi, ljudi dijeli. Ljudi ne mogu da osjete u, našim džematima tu, tu koja je, koja je vezivala, vezivala i koja, je, koja je otvarala vrata, otvarala, srca, otvarala srca ljudi. Dakle, tu stvarnost, na tu stvarnost moramo, moramo skrenuti pažnju, jer je to dio Islama. To je ono što krasi islamsko učenje. Dalje, poslije toga, nakon eziječenja Kurejša i svih pokušaja da im, da, da i svih pokušaja od strane poslanika, sada da im prenese poslanicu, Resul sallallahu alaihi wa sallam po Allahovoj naredbi kreće, pravi jednu novu fazu, novi iskorak u davi. Odlazi u taj, Prvi put odlazi iz Mekke. Stalno je pozivu u U tom džahilijetskom društvu, koliko je mogao tajno, pa onda javno. Nakon toga odlazi u taj. Traži šta? Traži plodno tlo za dan. Ovo braća govorimo zbog toga što je taj put dalje poslanika sallallahu alaihi wa sallam u stvari put ostvarivanja i utemeljenja islamske države uspostavljanja islamske, uspostavljanja islamske države i vlasti Allahovog zakona na zemlji. Kad se u Tajifu je naišao na, odbijanje, na veliko ponižavanje, šta je u tom trenutku kad se vratio, Rasul sam rekao, nije proklinjao. Allah je šanuhu poslao meleka, meleka da, da kaže, da zatraži poslanika sa šta god želi. Ako želi da Allah uništi taj narod, Allah će ga uništiti. Međutim, poslanik sa selem kaže, molim da Allah da im oprosti, zaista oni ne znaju. Zaista oni ne znaju i molim Allah šano da iz, nadam se da će Allah iz njihovih kični izvesti one koji će Allahu samo, samo se koji će samo Allah obožavati. Allah ovo je velika, velika i poruka, poruka za nas. I poslije toga Resul s.a.v. da bi ušao ponovo u Meku, šta traži? Traži tada zaštitu. Dakle, imamo dvije vrste zaštite. Na početku, samo inicijativna zaštita od strane Butaliba. Sam ga on štiti kao Amidža. Kasnije, Ezijećenja su sve veća i veća. Stješnjava se taj krug. Nema, ne odazivaju se ljudi. Resul sallallahu sallam kada je htio da uđe ponovo u Meku, traži zaštitu od pojedinih glavara, pojedinih glavara iz određenih plemena. Odbijaju ga mnogi. Međutim, nailazi, nailazi na zaštitu i pozitivan odgovor od strane koga? Ko je prihvatio poslanika sallallahu Nije prihvatio islam, ali ga je uzeo u zaštitu. Kako se zvao čovjek? Dakle, prihvatio ga je Mutaham ibn Adi i kad, kasnije kad ga je Buđehl pitao i on je izvao svoje sinove kod Kabe kaj, pa i rekao im izvadite sablje i ode, otićemo kod Kabe i kazati tim Kurejšijama da pa sam ga ja uzeo u zaštitu, sam uzeo Pa je Buđehl je rekao, jesi li prihvatio njegovu vjeru? Ovdje treba, i zaista su svim ti velike, jesi li prihvatio njegovu vjeru? Kare, nisam. Dobro je mene te da je rekao koga ti štitiš i mi ga štitimo. Bitno je samo da nisi vjeru Jogu prihvatio, da si ostao, da si ostao na vjeri, na vjeri onaj predvidjeva da si ostao na širku. Rasul sallallahu alaihi wa sallam braću ovu zaštitu nije zaboravio. Nije zaboravio. I ovdje postoji jedna velika pouka za nas. Kada je bila bitka na Bedru i Rasul sallallahu alaihi zarobio koliko mušnika? 70 mušnika. Zarobio 70 mušika i kada su, ih, kada su okupili na jednom mjestu, kaže, sjetio se onoga što je uradio njemu a on je već bio umro. Umro je kao mušik. Kaže, tako mi Allaha, da je Mutam ibn živ, poklonio bi mu sve ove Dao bi mu sve zarobine. Dakle, postoji, vjernik mora da pravi razliku čak i kod nevjernika. Između dvije skupine nevjernika. Oni koji te pomažu i ne napadaju i oni koji se otvoreno bore, bore protiv tebe. Resul sallallahu alaihi wasallam nas uči kako ćemo na dobročinstvo uzvratiti dobročinstvo. Kako ćemo na dobročinstvo uzvratiti dobročinstvo? Resul sallallahu alaihi wasallam dakle tada je tražio zašto samo za sebe. Samo za sebe. Nije tražio zašto za davu, jer je nije mogu ni dobiti. Nego za sebe da bi mogu onda poziva određene, određene, određene ljude. I to je put bio uspostave islamske države. Nakon toga Resul sallallahu alaihi sallam pokušava da priđe drugim ljudima sajmovi, raznorazne pijace, praznici i tako dalje, gdje dolaze ljudi. Između ostalo, na jednom od tih sajmova, poslanik veselem sreta ljude iz Jesreba, ljude iz Medine. I kako im prilazi? Sreta i kaže, kad je podrek, odakle ste vi, ko ste vi? Rekli su, mi smo iz plemena Hazreć. I šta im kaže poslanik veselem? A kaže, jel da vi ste saveznici židova? Vi znate židove, dobro poznajete. Kaj jeste. E, a zašto ne bi sjeli sa mnom? Ne sjeli sa mnom da, da, da se upoznamo. Pogledajte pitanje poslanika. Zbog čega je spomenuo židove? Dakle, spomenuo je židove zato što je znao ako su se susretali sa židovima da im nije strano, stran tevhid pričao o, o, vjerovanju jednog Boga, pričao o poslanicima, o sudnjem danu i tako dalje. Dakle, to je, taj govor nije bio stran. I zato sam sjedao s njima i govorimo o islamu. I onda ti šest ljudi prvi koji se s pa sa selem kažu kad je tako nam Allaha, vidjeli su nam kad pričali o tome i čak su nam kad, kad bi mi došli međusobni sukob govorili prijatelji poslanikom koji će doći. Poslanikom koji će doći, koji je najavljen kao posljednji Allahu, poslanik i spasitelj i kada kad dođe on, mi ćemo se protiv vas mušika boriti i tada ćemo vas konačno prastati i pobijediti. I kaj ne dozvolite da nas židovi preteknu u tome. Pa su prihvatili Allahu poslanika sallallahu alaihi ve Dakle, i ti šest ljudi, šest, šest ljudi iz Medine su kasnije prenijeli, prenijeli to u svoje porodice i poslije toga nije ostala ni jedna kuća u Medine da se nije pričalo o islamu. I pogledaj sad ovo. Za jednu godinu, za jednu godinu, u toj godini, kada se Resul sa selam sreo šest ljudi, i ono što će se kasnije desiti, prvi, prva zakljetva na Akavi i druga zakljetva na Akavi, od strane, od strane e, ljudi iz Elsa i Hazređa, Resul sallallahu alaihi sallam je učinio u davi i postigao veći uspjeh nego za deset godina, nego za deset godina u Dakle, to je sabr. Jedno koji mora posebno daje i upornost. Stalno pozivanje i Allah će dati rezultat. Dakle, vrijeme je relativna stvar. Poslanik se ne obraća puno na to pažnju. Nego traži, traži izlaz davi. I ovdje se jasno nazire druga faza. Resul sallallahu alaihi sallam traži, traži pogodno tko zašto? Za uspostavu islamske države. U Mek imao poziv, čak zaštitu od Mutama ibn A zašto poslanik sve nije uspostavio tu islamsku državu? Zašto? Ovo je dokaz da se u takvoj sredini, u džahilijetskom okruženju, u, društvu kojem vlada neki drugi zakon, mimo Allahovog zakona, ne može uspostaviti, ne, može uspostaviti šarijet. Jer ljudi ga neće, odbijaju ga. Čak neki dozvole pozivanje. Ne može. Kad može? Ne može se uspostaviti šarijetska država bez sinova dana. Bez onih koji će istinski prihvatiti to i na svojim plećima ponijeti to i oni uspostaviti, oni uspostaviti islamsku, islamsku državu. Nakon toga dešava se prva zakleta na Akabi koja se zove kako? Kako je učenjaci Siri nazivaju drugu zakretvu na Akabi? Jeste, ženska, ženska Druga zakretva ili ženska zakretva zbog čega? Zato što tu, u toj zakretvi, kad su dali Bejn poslaniku sa što E, na neke, neke stvari nije se spominjao džihad. Dakle, još se ne spominje borba. I to je onda, jer ženama nije propisan džihad, zato se je nazvali ženska, ženska za. A na su dali Beju poslaniku sa Rekli su da neće činiti, dali su Beju i zakljetu da neće činiti širka Allahu Đalešanuhu, da neće kras, da neće zinaučit i da neće drugima podmećati djecu, djecu i da, da se neće, da, ne, da neće griješiti suprotstavljati se onome što je dobro onome što je dobro i korisno. To su stvari koje su vrlo važne iz kojih se, iz kojih se trebaju izvući pol. O kojima ćemo malo kasnije govoriti. Ovdje, poslije toga, poslanik sallallahu sallam šalje, šalje prvog daju u Medinu. Koji je, je bio? Musa I preko tog, hajde da ga uslovno nazovemo diplomate poslanika sallallahu I prvog daje Allah Đelešanuhu daje da njegovim sebebom prime Islam dvojica vođa Eusa. u ibn Hudajr i Sa'd ibn Kad su oni primili Islam, vraćaju se u svoja plemena i poslije toga nije ostalo ni malo, ni veliko uho, ni žensko, ni muško, a da nisu, a da nisu prihvatili Islam. I priprema se tlo, priprema se tlo za hijđu, odnosno za, za uspostavu islamske države. Rekli smo pouke iz ove e, zakljete nakave koje možemo izvući. Dakle, ne spominje se borba još i džihad, nego poslanica sve još uvijek traži zaštitu za davu. Koje, koje su to pouke? Prije svega, u ovih nekoliko stvari koje, je spomenu poslanik da neće činiti širka Allah, osim onoga što je tražio zaštitu za sebe, da će ga štiti kao štiti svoje porodice, dakle da neće činiti širka u Đelešanu, to je velika stvar. Mušici, dakle iz jedne, iz jedne sredine, odnosno Napuštaju ovu ideju, ovu pagansku ideju i prihvataju vjeru samo jednog Allaha Đelešanu. Dalje, da neće kras, da neće zinalu činiti, da neće podnaći jednog drugog djecu da će, da će pokravati na u dobru. Šta to znači? To je put odgoja. To je put odgoja. I ako u tome uspiju, ako, ako, ako se uspiju sačuvati strasti, ako ne budu krali, ubijali, naučili, znači, inša Allah i ono ostale narode će izvršavati kad se moralno, kad se moralno odgoji. Slično odgoju ashaba u Mekke. Tako poslanik sam sad uzima beju i priprema, priprema duhovno ove ensarije za, za ono što, što slijedi poslije, toga. Dakle, to su bile neke pripreme, pripreme za, za, za, za Nakon toga slijedi hijđa. Koje godine je bila hijđa? Šesto. A koja je to godina? Resul sallallahu alaihi ve sellem da bi uspjeli završiti ove pouke iz Hidži, na nju ćemo se posebno skoncentrisati, dakle nećemo spominjati te događaje. Znamo da su prvo ashabi, da su se ne dozvolio ashabu najprije da iziđu, da iziđu u Medinu, a pa poslije toga ostojalo. Ja sam obratio pažnju, braća, na neke stvari. Ono što je Rasul sallallahu sallam pripremio, pripremio od poputbini. E, dalje, metode koje, koje je uzeo i primijenio, počevši od dozvole ashabima za izlazak. Dalje, završi se s poslanikom sallallahu alaihi veselem. Primjećujemo šta? Primjećujemo da je poslanik sallallahu alaihi koristio u hijđi, u svom putovanju iz Mekke Medinu, sve same ljudske uzroke. Sve sami. Dakle, vidimo ovdje poslanika putuje iz Mekke u Medinu da bi, da bi, zašti, da bi, da bi odbranio vjeru i davu s ponosom da bi izišao odatle i da bi uspostavio islamsku državu kao običan čovjek. Zbog čega ovo govorim? Dakle, šta koristi? Tajnost, skrivanje, uzimanje uzroka, pripremanje i tako dalje. Sve to u poslanih sallallahu korist koristi. To su uzroci običnog čovjeka. Postavlja se jedno pitanje. Resul sallallahu alejhi je prije na godinu dana ili nekoliko mjeseci prije toga dobio poklon od Allaha dželšinom šta? Doživio je Isra Mirač. Kako? Na buraku je prenesen u toku jedne noći iz do harama u Mesiju Aksa. A odatle, odatle, Uzik na nebesa. Dakle, u, jednom, jednoj noći ili u jednom trenu. Je li Allah Želešanohu mogao isto tako na buraku prenijeti poslanika sallallahu sallam iz Mekke u Medinu? ka je učinio hijđu. Da ga spasi tolikih priprema, da ga spasi tih iskušenja, da se ne mora u od mušrika, da ne mora strahovati od svih onih iskušenja koja su, koja su bila, bila na tom putu. Jeste. Jeste. To je Allah. Međutim, zašto nije preveden u jednom trenu ili noći izmetio Medinu? Ovdje postoji velika mudrost koju želimo da spomenemo. Allah Đelešanuhu je svojim htio da mi, da muslimani, odnosno ljudi koji će doći kasnije, razumiju vjeru. Da razumiju ovu davu da razumiju u davu. Jer ova dava je program života. Program života jednog čovjeka i jednog, jednog društva, odnosno cijelog, cijelog čovječanstva. Allah je mogao jednom trenutku da prenese svoga poslanika sa iz Mekke iz u Medinu. Međutim, on uzima sve te ljudske, ljudske uzroke, jer je stvar puno dublja od toga. Stvar je puno dublja od toga. Rekli smo da je ova vjera program života. Šta mislite da je se desilo tako? da je poslanik sa prenesen na buraku iz Mekke u Nakon toga, Resul sa sedam čovjek umire. Poslije toga dolaze nove generacije, dolaze nove daje. Bivaju iskušavani kao poslanik sa sedam i njegovi ashabi. I dolaze u takvu situaciju da moraju tražiti izlaz sebi i svojoj davi. Šta će učiniti? Nisu oni poslanici. Poslanik prenesen na buraku. Nema šta. Ne nego ovdje poslanik sa selem utire put budućim dajama. Budućim je kako će naći izlaz i kako će ući i kako će uzeti sve uzroke, uzroke da bi, da bi, da bi, se spasili, da bi spasili i sačuvali, sačuvali svoju vjeru. I onaj protiv koga se ratuje zbog njegove akide, onaj čija čast bude napadnuta i, i, izgažena, on može uzeti velike pouke i veliki derc iz ovoga. Da se hirza desila preko noći, bili bismo uskačeni svih ovih pouka. Dalje, drugi ders jeste, također vezan za ovu lekciju, za ovu lekciju jeste e, događaj sa munaficima. Vezan je za ovu lekciju, ali samo ćemo ukratko spomenuti, zato što ima poseban ders o odnosu poslanika sa vasem prava munaficima. Allah Đelešanu ne otkriva poslanika sa odmah munafike. A oni su bili, i pratila ga je ova lekcija, ovaj ders sa munaficima od poslije hijđe do smrti. Do smrti. Oni su dopadili. Međutim, Allah što ne otkriva te munafike, nego mora poslije proći sva iskušenja i da bi, da bi onaj kasnije generacije koje dolaze, generacije koje dolaze imale pred sobom lekciju, lekciju kako se ponaša jedan mu'min, jedan džemat, jedan pokret sa munaficima kad se oni pojavi. Allah je da mogu je objaviti sa odmah, a to su ti munafici, poubija Isra iz Medine i završeno. Sutra dolaze novi ljudi, nema više poslanika, kako se ponašati, kako se ponašati sa Africi. Zato kažemo da je hijra bila veliki drs iz kojih se mogu izvući velike pouke. Kada je Resul sallallahu alaihi sellem saznao za zavjeru Kurejša, koji nisu htjeli islam, šta je učinio? Šta je učinio poslanik sallallahu Iskoristio je sa njima sve metode, međutim, kod njiha to nije prouzrokovalo niti povećalo ništa osim kufra. Osim kufra i nada i mržnje prema poslaniku sallallahu Ali šta je uradio Resul sallallahu Je li se povukao? Je li poslanik sallallahu posle toga rekao ne? Dobro je. Ja sam iskoristio sve mogućnosti. Sad se povlačim ponovo u pećinu, odakle sam i počeo dao. Ja sam ih pozivao. Završio sam. Idem sad u pećinu da se posvetim badetu. Da se posvetim badetu Allahu Da sad džaba sebe ne opterećujem. A Allah Đelešanu zna da sam ja isprobao sve metode s njima. Ne. Resul sallallahu alaihi ulaže maksimum truda, ulaže maksimum truda da ta dava uspije i traži pogodno tlo da se, da se preseli iz ovog mjesta, iz ove neplodne zemlje za davu, za, sjeme Islama u, u zemlju koja će uroditi, koja će uroditi plodom. Dakle, iz ovoga daje mogu izvući, izvući veliku, veliku korist. Mnogi daje zapadaju nas u takve situacije, takva, takva stanja, pa se onda razočaraju. Poziva, poziva. I vidi nema rezultata, nema, nema efekta. Međutim, kad je u pitanju dava, mora nam biti na umi pozivanje, mora nam biti na umi jedna stvar, da se ne smijemo nikada razočarati i da ne smijemo dozvoliti poniženje našoj vjeri, da ne smijemo dozvoliti poniženje davi, stalno pozivanje, jer kad ćeš ti primijetiti da si ti bio koristan? Haj kad pozivaš jedno mjesto, napusti to mjesto pa ćeš vidjeti, pa ćeš vidjeti koliko fališ. Pa ćeš vidjeti kolika je praznina i kolika je šupljina kad nema, kad nema daji. Jer pozivanje, u, dakle plodovi dave idu postepeno, idu postepeno. Poput, oca, pa, poput djeteta, otac ili majka, kad gleda svoje dijete, ono raste. Svaki dan, vidiš ti kako raste dijete? Ne vidiš, ali ono raste. Dakle, tako je, tako je i sa davom ona inšala sigurno napreduje. Sigurno ide, ide naprijed i daja se, daja se ne, smije, ne smije razočarati. Jer vidjeli smo da se sa za jednu godinu postiže više uspjeha nego za deset, za deset godina u A A problemi mnogi muslimana danas, danas su takvi, poput onoga čovjeka kojega, spominje, spominju šejhovi kao primjer kajanja, primjer kajanja u životu, koji je pravio dobre strijele, dobre strijele pravio, pa kaže, jedno večer je napravio dobar luk, kojega nikad prije do tada nije napravio i gađao je u noć. I njemu se činilo da nije pogodio ni jednog. Razočara se i slomi Kad se svanulo, vidio je da je svaki put pogodio u sredinu. I onda se kaju, pogledajte što sam uradio, ne može više, ne može više da napravi takav luk. I kažu, kažu učenjaci, ovo je e, kod Arapa najveći primjer kajanja i čak ga pjesnici u stihovima spominju i kad, kad se za nešto pokaju, kaj to je kajanje kao kajanje ovog, ovog čovjeka koji je u stvari e, brzo, brzo donio odluku da, da slomi luk za koji je mislio da nije dobar, nije ispravan, da ne pogađa met, a u stvari pogađa, pogađa. Tako mnoge, mnoge da je. Zato Allah sanom kaže Ja ejuha ladinama nusbiru, sabiru, rabitu. Ovo vjernici budite strpljivi, izdržljivi. Morate, morate dakle uzeti te pouke iz poslanikovog života. E, dalje, kad je u pitanju hijra, Vidimo vraćava ashabe kako čine hijđu ne samo jednom, nego prije toga u Obesiniju. Dva puta, poslije toga odlaze u Medinu. Odlaze iz neke u Medinu. Znamo da je čovjeku na Dunjalu najdraže šta? njegova kuća, njegov imetak, bogatstvo koje stiče, za koje se bori čitav svoj život. Čitav svoj život. Međutim, ashabi su, nakon što su prihvatili islam, bili najljubomorniji na tom islamu. Samo da je njega sačuva. Dakle, to je ispravno shvatanje islamske akide, potpuno ubjeđenje i jekin da ih zato čeka nagrada, jer dunjavog će svakako proći. I oni to ostavljaju iznad svih dunjavočkih užitaka. Iznad svih dunjavočkih užitaka. Allah je ovo veliki bret, velika pouka. Pitanje je sada ovdje, da li bi neko od nas isto tako postupio? Da li kad bi morao učiniti hijđu, bili napustio svoju kuću, bili napustio svoju rodnu grudu, bili napustio svo svoje bogatstvo radi, radi vjere. Radi, radi vjere. Međutim, mislimo da ne bi većina muslimana. Zbog čega? Zato, obraćam se, danas ne možemo biti, da danas spomenemo na tom, da danas ovdje na ovom mjestu ne spomenemo to, da danas mnogim ljudima, među muslimanima je nešto drugo preče od islama. Ne mislimo samo na ovo, nego neke druge ideje, Danas je nacionalizam, danas je nekakav lažni patriotizam i tako dalje, postao kod muslimana važniji, važniji od vjere. I njega stavljaju, njega stavljaju iznad vjere. Da li se radi o Arapima, da li se radi o Bošnjacima i tako dalje. Vi vidite, kad političari, kad oni koji žive u jednoj državi, kad hoćete odbrane svoj sistem, da se pozivaju na to. Valja dan Bošnjaštvo halal braniti i tako dalje. Arapi jednih druge, kad, kad jedna država arapska bude napadnuta, neće Arapi reći, slušali ste mnogo puta njihove političare, neće kazati hajmo pomoć brata muslimana, nego hajmo pomoć brata Arapa. Hajmo pomoć brata Arapa. Dakle, taj arabizam je da ponovo isplivo, to džahirijsko ponovo isplivo. A šta znači jedan nacionalizam? Kod ashaba i kod muslimana svih mora to da bude. Naš nacionalizam je naš din, naša vjera. To mora da bude. A kod šta, kakva razlika Arapa i Arapa? Allah Žešanu kaže inne kramakum inda Allah je Od je najbolji onaj koji, onaj koji ga se najviše boji. To je, to je jedino, to je jedino mjerilo. I ashabi su uspovali sve to, i državu, i bogatstvo, i, i svoje kuće i metke, da bi, da bi čuvali da čuvali vjeru. Primjer Suhejba, koji je pokušao da, da, da iziđe, da učini hijđu. Šta nakon toga biva? Sve te ga i kažu ne možeš, ići, ne možeš izići. Došao si kao siromah ovdje, kao bjednik, nismo te pomogli. Trgovao si ovdje, zaradio bogatstvo, sad hoćeš s tim bogatstvom da iziđeš. Kaže, hoćete me pustiti ako vam dam sve to bogatstvo, ako vam kažem gdje sam ostavio bogatstvo, a da ja učinim Kaj Kaže, hoćemo. E, zakupio sam ga tu i tu, uzmite sve, a ja idem. I kada je došao poslaniku sa alejhi ve sellem, kaže poslanik sallam, rabi halbej. Uspjela ti je trgovina. Uspjela ti je trgovina. Dakle, ti si uspio. Nije žalio, nije žalio to bogatstvo i taj metak da bi da bi onaj, da bi preselio se svojom vjerom na mjesto gdje će, gdje će onaj činiti davu, gdje će se uspostaviti islamska država i islamsko, islamsko društvo. Spomenut ćemo, braću, samo žrtvu židova. Koliko se žrtvovi žid... E, e, i koliko su ulazi žrtvu za svoju državu. Za svoju državu. Mi znamo da su židovi i danas to čini. Da su židovi iz najbogatijih europskih država iz Europe, iz Amerike, iz, uh, Australije, da su selili, ostavljali sve, sva bogatstva, imali firme, imali bogatstva, imali kuće i tako dalje, imali zemljište, imali novac, sve su to žrtvovali da bi došli, da bi došli gdje? U neplodnu pustinju, u neplodnu pustinju. Dakle, žrtvovali su sve to da bi ostvarili svoj cilj. Da bi ostvarili svoj cilj. I jesu ga ostvarili? Jesu. Dakle, zbog toga moramo dobro razumjeti ove poruke hidže kako bi ih inshallah iskoristili u našem životu i našoj, našoj davi. Sljedeća pouka hidže jeste da musliman ne prihvata poniženje. Ne prihvata poniženje i musliman kad vidi da će biti ponižena njegova vjera, on traži izlaz. On traži izlaz, makar ostavio sve, sav dunjavu, on ide sa svojom vjerom u mjesto gdje će visoka čela i slobodno moći da poziva u Allahu vjeru i da uživa, uživa sa svojim islamom. Šta je bio sebe hijđe? Šta je bio uzrok hijđe? Neposredan uzrok hijđe. Okupljanje, okupljanje Kurejšija u Daru U to njihovom parlamentu, mušičkom, gdje su odlučili da da dokrajče s da utrnu, da utrnu Allah, da, da ubiju Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Iz toga događaja, braćo, možemo zaključiti, možemo to, prenijeti na našu stvarnost. Pogledajte da danas također nevjernici i neprijatelji Islama neumorno rade na utrnuću Allahovog svijeta. Zbog toga se okupljaju, zbog toga, zbog toga zajedno sarađuju, e, žrtvuju i metak, žrtvuju novac i udružuju, ne žali ni vrijeme ni sredstva da bi utrnuli Allahu svijet. Vrijeme je drugo i ciljevi i sredstva su druga, ali je cilj jedan. Ali je cilj jedan, da se utrne Allahu svjetlo. Kurejši je toga doba se dogovarali Poslovnika poslanika s.a.v. A Kurejši je našega doba također se okupljaju, okupljaju i rade na tome da utrnu, da utrnu Allahu zato da, da izbišu islam sa, sa lica zemlje. I koristi raznorazne metode. Koristi raznorazne metode. Međutim, razlika je velika. Dakle, između nevjernika tadašnji i sadašnji nema razlike. Međutim, velika je razlika, braću, između onoga što je učinio poslanik sallallahu i onoga što danas muslimani čini i radi. Resul sallallahu alaihi sallam je na strategiju odgovorio strategiju. Na strategiju odgovorio strategiju. Na snagu odgovorio snagu. Dakle, koristio je te metode. Pogledajte kako je, kako je planirao hijab. Iz toga kako je sa poslanik sallallahu korak po korak činio hidžu, tačno vidimo da je bio izradio precizan plan precizan plan za odbranu vjere. Za znači, iseljenje u Medinu, koja će sutra postati islamska država. To je praktično već odbrana islamske, islamske države. I stalna strategija u borbi protiv, protiv, protiv kafira. Međutim, danas kod muslimana nema toga. Ono što najviše fali islamskim pokretima i džematima, jeste precizan plan. I stalno bdijenje na tim. Stalno bdijenje na tim. I stalna organizacija na temelju Kur'ana i sunneta. I zbog toga nam propadaju, propadaju mnoge stvari. Zbog toga kaskamo i zbog toga stagniramo u našoj dani. Pogledajte poslanika sa veselim. Hidža Kako se priprema? Prije svega rana priprema. Nije poslanik sam čekao posljednji trenutak, nego se spominje u predaje da je Ebu Bekr četiri mjeseca prije je pripremao samo jahali se. I Samo jahali se pripremao da bi mogla izdržati, izdržati taj, napor, taj napornik. Četiri mjeseca prije toga. Dalje, Resul sellem ostavlja i priprema Aliju da ostane u postelji, njegovoj postelji, jer će dočekat mušike. Dalje, kada je krenula hijđa, Resul sallam priprema precizan plan, odlazi u pećinu Nije htio da ide putem uobičajenim kuda se ide, kuda se, kuda se ide u Medinu. Jer zna ako je tim putem, otrosno neki je poslanik. Ali on, rekli smo, utire put i stazu budućim dajama i muslimanima. Kako treba se ponašaju? Nego im zameći trag je trag i odlazi u pećinu selu. Odlazi u pećinu selu koja je potpuno na suprotnoj strani. Tako da se nevjernici iznenade tom polju, da, da uopšte ne posumije da on mogao tu tim putem, tim putem da kreni. Dalje, Abdullaha ibn Abu Bakra određuje šta? Za čovjeka koji će mu stalno donositi vijesti. Ode u Meku, donese vijest i onda noću dođe sa neku sa veselem Abu Bakru i kaže, kaže šta se desilo. Dalje, njegovog Ebu Bekrovog oslobođenog groba a, Amira ibn zašto odrađi? On ima stado. On ima stado ovaca i s njima dolazi stalo do pećine. Tako da niko ne primeći ništa. Čoban šta? Normalno se ponaša. Čuva svoje stado, dolazi do pećine iz dva razloga. Iz dva razloga. Da im ostavi mlijeko, da im ostavi mlijeko i šta? Da ovcama zamete tragove, tragove Abdullaha, sina Ebu Bekrovog, koji donosi, koji donosi vijest, donosi, donosi haber. Dakle, pogledajte plana i strategije poslanika Veselem kako precizno određuje, određuje taj svoj put, put iz Mekije u Medinu. Esma donosi hranu. Esma donosi hranu, a Abdullah ibn Urejti, u njega uzimaju poslanik veselem kao iskusnog čovjeka i vodiča da im pripremi nakon treće noći put odlazak u stvari iz pečine, u, u Medinu. Da li mi danas ovako braćo precizno radimo i pripremamo naš plan i program? Vrlo je ćemo samo jedan banalan primjer. Pogledajte, nek svaka uh, od nas razmišlja o tom primjeru. Kad neko od nas hoće da pravi kuću, kad hoće da pravi da kuću, najmanje 5-6 mjeseci samo brine o, o planu. Kako ću napraviti kuću, uh, s koje strane, uh, na, kakav, kakav, koga uzeti da mi, napravi, da mi napravi plan, da mi napravi skicu i tako dalje. I kad pravi kuću, posvijeti se tome toliko da je to, sam se unese. Sam se unese u tu. Tako da je ostala poslovica u našem narodu vezana kraj. Kad vidite čovjeka da priča sam sa sobom, vide ulicom, kaže ili je lud pravi kuću. Znači, toliko čovjek brine o tim dunjavučkim stvarima. Hajde samo zamislimo kad bi se toliko obrinuli, kad bi se toliko obrinuli o danu, o našem programu. I kad bi tako precizno izrađivali i bdjeli i dan i noć, i dan i noć, a zadivljuju nas primjeri određenih učenjaka. Kad kažemo, evo, šeheh bin Bazan spavao samo sat vremena u toku 24 sata. Učenjaka zbog brige za ume. Ovaj toliko. Naši suze nam izazove to. Kako nam je to lijep primjer. Međutim, mi sami, mi sami to ne primjenjujemo u našim, u našim životima, u našim, u našim Zbog toga nam kažem, mnoge stvari, mnoge stvari propadaju i ne idu, i ne idu kako treba. <clears throat> Zato kažem, pogledajmo Rasula Veselem kako pravi, kako pravi program i je put dajama koji će kasnije, inša Allah, uz Allahu pomoć e, nastaviti putem kojim je išao poslanik sallallahu alaihi ve I ovo je jedan od najvećih drsova iz, iz Hidži. <clears throat> Zato, braćo, posmatramo danas zapadnjake, orientaliste. Šta su uradili sa, sa ovim umetom? Nisu umeti zaveli preko noći, nego su radili planski Šta je rekao Teodor Herz kad su židovi pravili svoj plan i program u svojim protokolima? Rekao je kada, kad su napravili plan, noćno radili na tom planu, samo na planu radili dan i noć, dan noć. Ali nisu pravili kratkoročan plan za tri godine ili pet godina, nego za 50 godina. I kad su napravili plan, rekao je tada svoje poznate riječi koje stalno želim spomenuti. Ako ostvarimo ovaj plan, ako ga realizujemo, ako ga ozbiljno prihvatimo, za 50 godina imat ćemo državu. Za 50 godina imat ćemo državu. I židovi su radili. I radili i danas radili. I ostvarili su točno za 50 godina, za 50 godina židovsku, židovsku državu, koju danas brane i se, prko se umetu sa onim što nije njihovo, jer su oni tu uljez, uljez. Takav uljez su oni u Palestini, okruženarskim svijetom, isto kad bi sad među nas doveli majmuna i kazali, to je on, on će s nama normalno živjeti s ljudima, mi ga trpimo, ništa ne poduzimamo na tome, samo će spavati, samo će jesti. E tako, je, tako su isto, tako su isto židovi kada u Palestine okruženi, okruženi, jer je to islamska država. To je, musli, to je muslimansko tlo. Međutim, muslimani trpe židove i prave dogovore s njima i e, tolerišu i tako, tako ništa ne poduzimaju na, na tom polju. Dalje, kakav su plan, kakav su plan i program napravili, napravili E, orientalisti napravili, muš, napravili mušici ovoga doba i kakvi ovoga doba protivnici islama za isparivanje naše, naše omladine. Ja vas pitam, je li stanje naše omladine danas isto kao prije 20 godina? Samo u Bosni. Vjerujte, braće, Na tom polju, na tom, posljednji su rezultati davila hamla. Međutim, na, na, na polju onih, na polju ove, ove pokvaranosti, isparanosti, i, i, gaženja po tom blatu nemorala, situacija je gore. Situacija je gore. Vi ste čuli da je Subosni, da je Subosni snimio prvi porno film. Prvi porno film snimljen u Bosni. Dalje, e, Bosanke masovno poziru u, u, naj, od najrazvratnijim časopisima, časopisima i čuli se za onu muslimanku iz Zenice koja je u Playboyu pozirala, pozirala gola. I sasvim, to sasvim normalno. I ako ste čitali, ako ste pratili, a do, do čega to dovodi? i to dovodi do, do, do bezdana. Dovodi, do, dovodi do lutanja omladine. I u, posljednjih 5-6 mjeseci 53 e, omladinca ili omladinke u Sarajevu se ubilo. Neki dan je u mojoj zgradi samo u Sarajevu žena, ona djevojka od 23 godine, skočila sa osmog sprata. Kad sam prije nas smo pošli ovamo, žena izišla vani tamo susrela neke žene ponovo, kad je ponovo jedna moljena Grbavićka gore, isto, isto tako ona je djevojka skočila. I ovi sam objasni kasnije zbog čega? E, zbog ljubavi. Zbog ljubavi se Dakle, to je plan. To je program, to je program neprijatelja Islama. Kako i oni, oni ga planiraju, poduzimaju i realiziraju na njima svojstven način. Međutim, muslimani spavaju. I mi samo konstatujemo, to je se desilo. To je se desilo, oni tako rade, pa to je svakom poznato što oni rade. Ali šta mi, šta mi radimo? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada se desila bitka na na kada se desila bitka na Hendeku, šta je rekao tada? Šta je rekao tada? Od danas ćemo mi njih napadati, neće oni nas. Dotle su mušice napadali, ali posle bitke na Hendeku, je od danas ćemo mi njih napadati. Jel se umet tako danas ponaša? Ne, nego umet samo konstatuje, samo konstatacije peti genocid, deseti, jedanesti, <laughs> toliko i toliko, a niko ništa, ni inteligencija, ni poluinteligencija, ni običan svijet, niko ništa ne poduzima da se to spriječi, da se naša omladna vrati, vrati islamu. Također, ovdje su veliki državi uzimanje uzre, uzroka. Resul Salasana je objasnio u, u kako, kad treba da uzmemo uzroke, razliku između uzimanja uzroka i tevekula oslanjanja na Allaha Želešanu. Često puta danas muslimani kažu, pa dobro, jes, pobjeda je od Allaha Želešanu, i pobjeda i poraz od Allaha Želešanu, jes, i pobjeda i poraz, ali ti moraš uzeti uzroke, moraš uzeti pouke, pouke, pouke i sire, ne možeš samo predati, pokazati, čekaj, mi znamo da je Resul se se najavio Mehdija, da je najavio i Selama, da će biti deđalo bijen, da će u svaku kuću ući Islam i nećemo čekati tu, čekat ćemo tu, neću ništa poduzimati. A također treba da ti, onaj ko tako kaže, treba da zna da je u islamu individualna odgovornost. Nije kolektivno, individualna. Ti ćeš pred Allahom što sam za svoja djela. Jest, nek sutra pobjedi islamska država. Nek sutra dođe Mehdi. Ti nisi dao svoj doprinos bolan. Ti nisi što u za, za, za pobjedu islama. Hoćeš imat nagradu. Nećeš imat nagradu nikakvu. Znači, za tebe nema mjesta, nema mjesta tu. A kad si ti uložio trud, dočekuo ti pobjedu islamske države, ne dočekuo. Ti ćeš na sudnje dan na na svoju ciglu koju si ti ugradio, koju si ti ugradio u, ta, u, tu, u građevinu koja se, koja se islam zove. Dalje, moramo ovdje spomenuti kuće Bubeka. Moramo ovdje spomenuti kuće Bubeka. Ja ipak tražim mislim da malo produ, da, da, bi završio, da bi završio ovaj drs. Ako vama nije dosa. E, kuće Bubeka. Ja mislim da današnji umet nema veće potrebe od takvom kućom kao što je bila takvih i takvim kućama kao što je bila kuća Ebu Bekra radijallahu ta'ala. Ebu Bekr primio islam. Njegov sin, njegove kćeri, njegov sluga, Dakle, to je kuća koja je bila sva i porodica koja je bila sva u islamu. U središtu džahilijeta. I pogledajte kako raspoređuju, kako učestvuju u daru, kako učestvuju u nošenju, nošenju tog tereta. I muško i žensko iz te kući. I Esma radijallahu ta'ala, mi i I, i Abdullah, i Aisha radijallahu ta'ala i tako dalje. I svi iz te kuće učestvuju u pomaganju, u pomaganju islamu. Da mu pita ga Abu Bekra ima li u kući. Ili ako ima ka istiraj sve u kućane, da se dogovori u toga. Sve Abu Bekra kaže? Zašto ja Rasulallah? Po pa u kući su kaj je samo Abdullah, da moje čeri i moj, sin. Šta je cijeli reći Abu Bekra ovim? U kući su sve oni koji su na tom programu na kojem si ti poslanici. Koji te podržavaju. Nema razloga da oni iziđu. Nema, nego treba njih da iskoristiš, ako ti mogu koristiti, u, našem putu iz, iz Mekije Medine i oni su ih zato iskoristili. Dakle, pogledajte, kod nas nema toga. Kod danas od nas, među muslimanima, osim onih kome se Allah smilovu, može narediti svojoj ženi. Pogledajte koliko razvedenih brakova kod muslimana, koliko, koliko, poremeće, koliko je poremećeno stanje u porodicama, koliko, koliki haos vlada. Žena, žena izlazi iskuće kad hoće, ne, ne čuva tajnu, djeca ne poštuju roditelje. Dakle, kriza, kriza u porodici. Koje muslimansku ženo izvoji iz kuće? Koje muslimansku toliko propastu. Zašto muslimanka nije zadovoljna sa pravima koje je Islam dao? Koje je da se nam Pa traži nešto više od toga i doživljava ono što nas dojelo. Tako da mnogi učenjaci i mnogi ljudi među muslimanima danas često puta govore je je da, da mu se ne rodi žensko dijete, kao što neka to želi, želimo. Zbog onoga, zbog pesada koji danas, je danas se žene Zbog toga, dakle, e, današnje islamsko muslimansko društvo vapi za tom porodicom kakva je bila porodica, porodica Ebu Još jedna pouka iz ovoga. Buhari bilježi slučaj kada je poslanik sam bio u pećini sa Bubekrom. Može se doći do pećine. I Bubek toliko se bojao da ne otkriju poslanika sa ne kaže ja Rasulallah, samo kad bi pogledao dole, vidjeli bi nam mnogi. Šta je rekao poslanik sa sebe? O Ebu Bekre, šta misliš? Šta misliš o dvojici, o dvojici s kojima Allah reći? je braćo, ovo su riječi vrednije od zlata. Vrednije od najvećeg Zbog čega? Mi o njima sigurno većina nije od nas nas razmišlja, nije predavala na pravi način važnost i riječima. Evo zbog čega. Poslanik sa sedam nije rekao, o Ebu šta misliš o čovjeku, vjerniku i poslaniku? Ili šta misliš o, o, čovjeku s kojim je Allahov poslanik? Nije tako rekao. Nego rekao, o je šta misliš o dvojici, o dvojici s kojima je Allah rečio? I ovo, dakle, nije poslanik sam rekao, ne boj se, ja sam Allahov poslanik. Mene Allah čuva, mene Allah sviti. Nego šta misliš o dvojici s kojima je Allah To je dokaz. To je dokaz da nema dvojice koja se sastanu. Dakle, jedan čovjek, ako radiš na Allaha Želešanu, ako si prema Allahu, ne boj se Allah poslanik. A šta misliš tek za A šta misliš tek dvojici? Dakle, ostajete do sudnjeg dana. Nije, to samo izuzetak za poslanike Ebu nego za sve vjernike. Šta misli za A šta misli za džemat? A šta misli za džemat koji se bori na Allahovom putu i koji se bori da Allahova riječ, da Allahova riječ bude gornja? I još samo, dakle, na kraju, spomenuo bi odnos mušika posle hijđe. Kada su muslimani iselili, Utbe, Abbas, Amidža posljednica koji je ostao, koji je ostao u Meki i krio je još uvijek svoj islam i, i Ebu Džehl su prošetali Meku. Prošetali su Mekom i rekao je Utbe kuće su ostale prazne bez svojih stanara. Spušteni, spušteni prozori ili roletne zavijese, prazno sve. Zjapi o praznini. Ebu Džehli nakon toga rekao Abbasu, u Abbase, za ovo je sve kriv, za ovo je sve kriv tvoj bratić. On nas je posvađao, on nas je zavadio. On je uzrok ovog iseljenja ljudi, ove fitne, ovog pesada, ovog iseljenja iz, iz, iz u Medinu i tako dalje. Pogledajte šta je Faraon. Šta, šta hoćemo iz ovoga? Kakvu pouku iz ovoga hoćemo da izvučimo? Ovo je govor svih tabuta. Od tada, od, kako je se pojavio prvi čovjek i prvi poslanik. Od Nuha a.s od sam i pa do naših, do doba. Svi su faraoni, svi su taguti na taj isti način govorili poslanicima i daja. I daja. Evo danas, kad ustane daja da poziva u Allahu kažu ovaj hoće fesad učiniti, ovaj širi tipu, ovaj nam zavađa žemate, on nam odvodi ljudi, on naše običaje ruši, on ovako, on onako. Dakle, stvorio je smutnju među narodom. Sad samo mi mirno živjeli, makar živjeli u najvećem džehu, u najvećem kufru, u širku. A mi smo mirno živjeli, što, što, nas, što se nas diru? Dakle, ti si uzrok pesada. Ti si uzrok pesada. To su riječi današnjih, današnjih taguta i današnjih vođa. I današnjih vođa. U našoj državi i u svim, i u svim, drugim, svim drugim državama. I danas oni ubijaju, ubijaju daje i zatvaraju i proganjaju, ali kažu, zbog čega? Nalaze opravdanje, kaj zbog čega je ubijamo, zbog čega je zatrlo? E, šire pesad. šire pesad na zemlji, ruše nam sistem, ruše nam društveno uređenje. Vidite šta radi, šta radi od ljudi, sva se država digla, digla, digla, zbog njih. Dakle, ko to onda želi dobro? Da guti žele dobro narod, jel? a daje im žele zlo, daje žele pesad naj, znači, je fesad za širenu zemlju. Dakle, oni su potpuno izmijenili i nazivaju onda ekstremistima ovakvim ili onakvim. A u stvari, ko je ekstremista? Je li ekstremista onaj ko, ko, ko e, sluša Allaha što njegovog poslanika, ko se pridržava tog programa Allahu, Allahu zakon štiti i slijedi u svom životu, ili je ekstremista onaj koji živi na drugoj obali. Islam i Kur'an u jednoj dolini, a on u drugoj dolini. Ti si ekstremista. Allah je objavio zakon koji odgovara svakom čovjeku. Odgovara ljudskoj prirodi, bola. Ne možeš naći sreću na koji na svijetu bez, tog, bez tog zakona. A mene naziva se ekstremistom koji to slijedi, a ti nisi ekstremista. Ti si u stvari ekstremista jer ne možeš, ne možeš uspjeti. Biće nered ako ti odstupiš kad jedno društvo, kad jedan narod odstupi od tog, tog Allahu, Allahu zakona. Molimo Allaha da izvučemo pouke i poruke iz ovoga da nam bude koristilo u našem našem životu, u našem životu, da nam ovo poveća iman u Allah, Đelešanu, jekin, uvjeđenje, molimo glasno da ovo nađemo na, vagi dobrih djela na sudnjem danu, da ovo bude za nas, a ne protiv nas. Subhanak Allah,